Lau bagoietan ezagri erakusketaren bidez, ikerlarien lanak ikusgai dira. Bideo, grafikoak eta testuak argiak dira, azaltzen dute ere eun mila urte guziz aldakortasuna naturalak izan dituela beti gure planetak, baina frogatzen dute gizakiaren aktivitateak ondorio hainitz eragine dituela Amar, Urte, Iker D'ailleurs, les gens se disent, bon, finalement, si on gagne un degré, deux degrés, c'est pas si grave. Mais en fait, il faut comprendre que c'est un ensemble de paramètres qui évoluent. C'est tout le climat qui change. C'est la pluviométrie, c'est euh, les températures de l'eau, de l'air, c'est l'insolation, ce sont tous ces paramètres. meteo aruari eta itsasoari doakienez, aldaketa haundiak ere ageri direla hemengo kostaldean, ikerkazter. Localement, on a des variations très fortes et un changement assez brutal, même depuis les années 90, de climat euh, en général, pas que de la température, mais aussi de, de tous ces paramètres océaniques et climatiques. Violen, ozeanografoa da Parisen, COP ogoita batean izenpetu akordioen errespetarazteko ez bada deus egiten, ondorioak fita gertuko direla hemen ere errandauku, erreka eta si on reste sur un scénario un peu euh, pessimiste, qui est le scénario laisser faire, c'est-à-dire euh, on reste comme on est actuellement, la Nive et la Dour euh, seraient très fortement impactées et elles perdraient plus de la moitié de leur débit normal. Amilotzen kopurua azkarki tipitu dela dio beti gizakiaren aktivitateen gatik, violen. Avec le réchauffement climatique, on assiste déjà à des éclosions plus précoces de ces larves. Au moment de la naissance des oisillons, ce stock, ces larves ont déjà disparu, elles sont déjà parties. Les mésanges ne peuvent plus nourrir leurs oisillons puisque le stock alimentaire n'est plus là. Hiru mintzaldi izanen dira ostirale untan miarritzeko kazinoan, horien egitaragua trenduklima.fr webgunean eta klimaren treina ikusten ikusgai da biztanda miagitzeko geltokian egun guzian.